Як камень да каменя выкладваецца ў брукаванцы, так і з успамінаў жыхароў складваецца гісторыя горада. Віталь Краўчынка запрашае наш пацар па беларускай сталіцы разам са знакамітымі мінчанамі. Мінская брукаванка сім добрага вечару сёння на вечаровы шпацыр па сваім мінску нас запрашаем архітэктарка дызайнерка сябра беларускага саюзу архітэктараў беларускага саюза дызайнераў александра баярына вітаю александра добрый вечар з якім настроем распачалі новы навучальны год ну в з узрушаным такім бо мне ж дашся мае тры гады і мы ўжо ходзім на развівальныя заняткі і ў прыватны развівальны цэнтр ходзім А дзе вы самі вучыліся у школе а у якой школе у 59 школе якой уже не існуе каля камвольного комбината только хотел запытаться давно там были а, ну, недавно не... ездили поглядеть на гэтые мясціны и оказалася что уже давно той школы няма будынак отдали некой іншай организации все и нават так, ну я не знайшла такой что как был номер такой школы думал уже кудысьці школа а что вы, что вы адчували той момант калі зразумелі что школы якой прайшло ну так разумею як мінімум колькі гадоў 910 ці менш я, я там вучылася да сёмага класа да сёма ну то бок ну даволі шмат так, Вось, так, так. з якімі думкамі вы назіралі за ты ну, мне не... мне было сумна мне ўвогуле было дзіўна мне падаецца што гэта такія сацыяльныя установы якія вот школы дзіцячы садкі яны в іх ну яны могуць толькі дадавацца <laughs> як гэта прыход і яго няма ўжо знікла мне падаецца гэта вельмі не ну нелагічным як там не стаць школы а Ну вось так можа взять і не стаць <laughs> стаць школы насамрэч што мне было вельмі сумна Ну першы мы выпрыміся па маршруце які падрыхтавалі для сённяшняй прагулянкі маю колькі пытанняў якіх з якіх звычайна распачынаем гэты э, шпацар э, вядома што вы карэнная мінчанка у якім пакаленні так ну я ну, у другім то мае э, мае пра э, пра бацькі бабуля дзедулі яны прыехалі сюды ў мінск і аселі э, як кажуць адкуль пасля приехали? войны а, мне дзед з ростова на доне гарачы <laughs> сходні чорны вельмі гарачы такі мужчына а, і нам даставалася <laughs> так так бы ён такі вельмі а, як эмацыйны такі спа такія всплески як былі моцныя ну, вельмі так разлавацца бывала а я звычайна был такі вельмі мягкі і добры прыемны такі чалавек бабуля моя вот э, это якраз там э, в ніжні новгора там розныя гарады расійскія там яны жылі і э, апошні горад якім жылі жылі в таварроніж там у нас было два дамы вялікія мы так з мяшчанаў моя гэта вось руская а Э, лінія і э, калі пачалася вайна дзіва э, дзіўна было што варонішчыны толькі палову варонежа яны занялі разбамбілі гэтую палову дзе былі якраз нашы два дамы і все нашы сваякі ўсю на працягу ўсёй вайны там жылі там і у і в, і в украіне і, і там па, па розных гарадах і вось пасля вайны усе сустрэліся ў мінску і э, як класічная такая гісторыя э, дзядуля ваенны і вось сям'я ваеннага сядае ў мінску пасля вайны але ж не маглі вярнуцца так разумею маглі але э, это ж было так яшчэ больш неяк это як на небяспечна нават не паехалі паглядзець што там здарылася яны просто вед, э, так даведаліся што ўжо на тым месцы ўжо э, нейкія іншыя людзі пабудавалі шмат іншых дамоў бо тут два таких вялікіх дамы было а там уже э, ну нейкі іншы дамы все нават документы былі на гэтую зямлю не не скарысталіся не, не, не паехалі нават паглядзець все ну, вось калі бы вас напрыклад нехай не з таких э, прычынак напрыклад вайна ну па нейкіх прычынах так здарылася что вам давялося на пэўны час э, з'ехаць з беларусі з мінску а вам хацелася б вярнуцца ўсё ж такі пасля таго, як будуць спрыяльныя ўмовы для того, каб вярнуцца на радзіму. Ну я сваю радзіму лічу Беларусь бо у меня та палова э, такая э, расійская а другая палова беларуская беларуская вёска і я бы хотела жить тут далей <laughs> а калі э, можна будзе выбіраць э, дзе-небудзь пажыць яшчэ я бы э, выбрала какие-нибудь гарады с там з вялікай колькасцю помнікаў архітэктуры бу я архітэктарка по адукацыі мне вельмі гэта все цікава таму ну, вось напрыклад такі город як рым мне вельмі <laughs> ну, <laughs> бы я так пожыць хотя б хотя б паўгода напрыклад у мяне Ну, вось часам даводзіцца чуць ад э, некаторых э, пра мінск што ён э, у ім усё менш і менш месца што ён цісне што бачныя межы а хочацца нейкай безмежнай прасторы і людзі з'язджаюць вам хапае месца ў мінску для самарэалізацыі для жыцця вам комфортна ввогуле ў мінску а Э, комфортна месца хапае і э, я вам больш скажу што мне падабаецца вось гэты э, такі буйны рост бо ты адчуваеш што ты жывеш э, у э, такім у жывым арганізме напрыклад калі параўнаць з гарадамі якія так, не, не растуць там ты ж там э, берлін варшава іх няма такога росту там не, не кажучы ўжо правільню там то То бок з аднаго боку гэта не зусім правільна, што мы так расцём як Маква, як ўсё гэта так, у некантралюемым такім працэсе. А з другого боку гэта, ну, як гэта гарантыя таго, што мы, што ў нас все будзе добра. Бо калі эта колькасць яна ўсё ну, пераходзіць у якасць. Так? і магчыма, зараз гэта шмат там ну, неякаснай такой архітэктуры, але мне падаецца, што, Э, ну павінна калі э, пры там пэўнай стабільнасці гэта павінна перайсці все ж таки ў нейкую якасць А чым вызначаецца вось у карце неякасна шмат архітэктуры А чым выражаецца якасна неякасная архітэктура як зразумець ну, комфорте комфорте жыцця для чалавека на сённяшні момант по э, все все так горадабудаўнічыя все працесы яны абсалютна не кантралюемыя і скажем так э, сістэму транспорт э, транспорту мінску э, зрабілі такой вельмі некомфортнай мінск ператварыўся ў такую сетку это не вуліцы это трассы по якім перамяшаецца транспорт цэнтр горада у нас это просто месца праз якое трэба пераязджаць во все во все бакі хаця у всех по нармальных <laughs> здоровых сталіцах э, э, цэнтр выдзяляецца як ядро і транспорт яго аб'язджае у нас то все такія э, потоки транспорта якія не маюць ніякага дачынення то бок мы не прыязджаем у цэнтр мы яго просто перасекаем і, і таксама такая ж паколькі паколькі гэта такі падыход хібны ён да ўсяго у нас так у і атрымліваецца што усе э, раёны так пабудаваны і мы ўвесь час то есть просто якое же это месца э, для транспарта э, стала не для чалавека так вось калі ўсё ж такі больш увагі чалавеку то даць э, зрабіць больш комфортным гэта асяроддзе жылое что э, і до гэтага можна павярнуцца да, у кожны у кожны момант можна вырашыць што мы будзем больш э, паважліва ставіцца да комфорта чалавека і зрабіць горад больш комфортным Ну я вось веру гэта <laughs> ну, пакуль для гэтага месца ёсць то бы было жаданне і магчымасці гэта так. зрабіць яшчэ ну вось сёння вы можна сказаць цэнтравая э, жыць у самым э, цэнтры беларускай сталіцы притым што многія наадварот імкнуцца э, з'язджаць у аддаленыя раёны дзе больш ёсць паркі ёсць магчым бліжэй да лесу і гэтак далі в новыя раёны у мікрараёны і хто возе увогуле так званыя спадарожнікі замкат з'язджае гэта было ваше адмысловае жаданне рашэнне жыць менавіта ў цэнтры Гэта э, было была можна сказаць, што фактычна мара з дзяцінства, бо нас выхоўвала як, якраз мая вось э, э, руская бабуля большую частку. І яна вось гэта прышпіліла нам гэта густую да такого да, да гарадскога жыцця, каб мы маглі мы умели уже с дзяцінства атрымліваць эту асалоду ад, ад гарадскога жыцця ад, ад кавярняў ад э, шпацараў ад э, паркаў ад вуліц э, і нават сёння калі зеляніна ў цэнтры стала зусім мала я іду по гэтаму цэнтру дзе у фактычна одна <laughs> брукаванка одна <laughs> і адныя сцены і я адчуваю што мне добра бо гэта маё такое месца место сілы у меня ад гэтага э, нават калі эмоцыі негатыўныя калі ты бачыш нейкія сапсаваныя там кавалкі э, сапсаваныя там э, рэканструкцыі рэстаўрацыі неякаснай э, нават вот калі ты адчуваеш гэты негатыў то ты все одно атрымліваешь этот негатыў неяк ператвараецца у цябе у такую станоўшую э, энергію то бок э, пасля такого шпацара хочется ісці нешта добрае зрабіць ну, таким разе можете неяк вось патлумачыць э, Мачыма у вас ёсць адказ на гэтае пытанне что такое быць мінчуком вось як гэта вось як кажуць пра что такое быць беларусам тое ж сама вось а что такое быць э, мінчуком ну, для мяне я уже так адказала себе на гэта, на гэтые пытанні для мяне быць значыць карыстацца э, значыць спажываць ну, калі я люблю я я з'яўляюсь спажыўцом гэтага прадукта я у кожны дзень э, спажываю свой горад я ім карыстаюсь я ўсё імкнуся все гэта наведаць ўсё ведаць пра пра, пра свой мінск я люблю сядзець у кавярнях люблю спрабаваць усе гэтыя дэсерты новыя піць віно у розных <laughs> кавярнях ну, ша, зараз часовая <laughs> не п'ю але пасля працягну піць каву па по 3-4 там разы на дзень у розных месцах ну, я, я і наведваць усе э, выставы якія толькі открываюцца ну вот я так бачу сваю свой мінск сваё жыццё А можете у мінску вас адрозніць э, э, мінчука сапраўдна карэннага ад э, таго хто прыехаў мінскі пасяліўся я думаю что я могу помыляться бо ёсць же людзі якія праязджаюць і таксама яны так, так за такие так маюць, маюць гэты зарад гарадскі бо тут ну увогуле месціш гаражанін тут чалавек які мае час вось хадзіць гуляць наведваць і ёсць жа э, такія і карэнныя але э, людзі якія гэтага нічога не робяць то бок яны э, ну, жывуць у мінску але ім не карыстаюцца яны ну, жывуць як як на вёсцы фактычна у но некоторые так и не могут отдастись от того, как мне вырастить э, помидорчину, разумеете, у полисаднику там перед, перед домом, все равно, хотя и у городе. Э, пропоную сразу сделать паузу, и праздник нескольких хвилин выправимся уже по тем маршруте, який Александра Боярина приготовила для сегодняшней прогулянки, номер для смс 9705. мінская брукаванка. Нагадваю, што сёння са сваім мінскам нас знаёміць архітэктарка і дызайнеркам Александра Баярына і Александра першы пункт у нашым сённяшнім маршруце гэта вуліца Якуба Коласа імені э, стаіць слэш першамайская я так разумею што мы зараз аб'яднаем таму што не аб'яднаныя нейкай адной гісторыі але пачынаючы з якуба коласа чаму менавіта гэта вуліцы і які адрезак э, гэтай вуліцы ну, это першы э, першы ввогуле дом які моя сям'я заехала ў мінску якраз то мая бабуля дзедуля і пра бабуля яны атрымлі у атрымліваецца вот аселі калі ў мінску бабуля моя пра бабуля моя пра бабуля маруся моя працавала у чыгунцы она была вельмі таким аўтарытэтным супрацоўнікам яна была інжынерам паважаным і ёй адразу выдзелілі спачатку пакоя а пасля ўжо кватэру і далі на першамайскай вельмі добрую кватэру такой быў на кубаколаса так. на першамайскай уже была так, так это было паслядоўна так вось я, мой самы такі адзін з яскравых успамінаў калі ўжо моя бабуля распавядала про гэта сваё дзяцінства ось калі іх заселілі ў гэты пакой то на, на, нарэшце ўжо пасля шмат гадоў там гэтых ну, войны гэтых э, вандровак і это было уже першае спакойнае такое жытло это было это было уже счастье так вось один э, успамінаў <laughs> это як яны бегали проверять э, ці привезли хлеб яны бегали атрымліваецца вот гэтага з якуба коласа гэта э, прыкладна кавала где богдана хмельніцкага э, э прымыкае да куба коласа яны бегали до опернага тэатра некалькі разоў на дзень просто проверыць ці не привезли хлеб я <laughs> вот усё дзяцінства гэтую дыстанцыю калі мы едем на, на троллейбусе напрыклад я спрабавала ўявіць сабе як я бегу ну, так <laughs> столькі прыпынку і, і мне не атрымлівалася тым больш там два-тры разы на дзень за хлебам ну а потым уже э, сям'я пераехала на першамайскую адкуль уже э, памянялася і э, пераехала на праспект незалежнасці сёння гэта праспект незалежнасці 102 это вот дом каля э, кінастуды беларусь фільма і там уже в э, шмат гадоў э, э, пражыла э, сям'я маёй бабулі і мы унукі там два дня на тыдзень былі абавязкова это субота і нядзеля ну і ўсе канікулы а уже наша кватэра у якую нас таксама уже пасля пасля свадьбы маіх бацькоў нас уже адселілі на маяковскага на 150 отселілі так менавіта так. на маяку так так вот якраз разменяліся селілі каб ну даць магчымасць маладым жыць асобна і адказваць за сябе калі вернуцца да першамайскай э, наколькі у ваших вачух э, змянілася гэтая вуліца я вот атрымліваецца не памятаю нічога з, э, з таго перыяда калі вот нарадзілася і э, это была першамайская не памятаю нічога і э, ніяк у меня жыццё мо не звязана ўвогуле з першамайскай атрымліваецца першы ўспаміны ма якраз гэта маяковска і это вось гэта на незалежнасць так это незалежнасці каля кінастудыі вось ну, два, два галоўных моихх адрасы па, па жыцці у такім разе вось раён кінастуды зараз адбылася рэканструкцыя э, кінастуды ці далёка это, это дом зусім так раз э, так это дом зусім ён стаіць на ўздоўж э, праспекта і вокнамі на на праспекты на вот этот пляц э, з дрэвамі перад кінастудыі то бок у нас э, в окнах машылі кінастудыю і на праспект Ну ты часы так разумею гэта які гэты год прыкладнуўся які вы памятаце гэта ну, там... это атрымліваецца недзе там 80 там другі третий вот першы ўспаміны э, мае такія бок у прынцыпе э, метро у заканчвалася ўсходам э, ці яшчэ ввогуле не было ўсходам То бок гэта па вялікім рахунку у нас жа як лічыцца там дзе ёсць метро вось там <laughs> заканчваецца ў прынцыпе як бы горад э, нармалёвы То бок э, па вялікім рахунку гэта ну не только бускрайна але э, даволі далёка Ну у... так, та, та, та, так не так не было бо, э, бо была ўжо вот гэтая пабудова такая в э, Э, сталінскіх часоў вот гэты такі парадныя дамы прыгожыя яны ішлі якраз э, да э, ну нават на на метро маскоўскай ну, там заканчваліся гэта э, была таксама былі таксама вельмі прыемныя дамы стаялі бок ты праспект быў яшчэ прыгожы вот у гэтым э, участку і э, ну это это было вельмі э, такое і на той момант гэта ўжо быў таксама элітны такі кавалак жытла былі пасля гэтай кватэры там не ніколі не было больш а ніколі не было жадання э, <laughs> не, не было чаму ну, Толькі... вас там прыйшло правазілі э, э, некалькі разоў туды бабулю дзедулі просто вось так аб'ехалі гэты дом і ім было цікава паглядзець але таксама іх не было жадання туды захадзіць продали і продали <laughs> ну, насамрэч мне заўсёды цікава я памятаю як прыехаў да бабулі на вёску э, у той дом дзе таксама на лета напрыклад бацькі адпраўлялі а дома ўжо няма яго просто зраўнялі зямлёй і нейкія я нават не магу перадаць гэтыя адчуванні э, што знікла ўвогуле все э, што з пэўным этапам жыцця твайго звязана а і таму я чаму я пытаюся ніколі не было жадання вось напрыклад э, зайсці мне веду пагулкаць у дзверы сказаць можна я пагляжу як усе ну зараз адбываецца э, не не, не было вось і магчыма гэта дзіўна але вось э, таких даволі часта я думаю, так атрымліваецца што пераязджалі Э, зараз напрыклад уже з э, маёй сем'ёй живвем у самом цэнтры у мінску і э, таксама я вас подумваю а куды яшчэ пераехаць ізноў <laughs> так але так разумею, все равно цэнтры <laughs> ну не не факт Мачым <laughs> калі казаць про гэты ўсё раён незалежнасці 102 каля кінастуды там неподалёк зараз ізноўку распачынаецца распачалося у цягнецца будаўніцтва шмат што знішчаецца за яго я маю навазе э, макаёнка як вы ставіце да такога э, да такіх зменаў у горадзе з аднаго боку як бы ну немагчыма жыго бясконца у шырыню цягнуцца А з іншага боку, якое, якое ваше меркаванне з гэтым нагоды? Я стаўлюся да увогуле да такого працэсу рэканструкцыі ці, напрыклад, руйнавання і пабудовы пабудовы новых будынкаў, як да такога лагічнага працэсу о павышэнні якасці забудовы. Бо калі склаўся нейкі добры ансамбль, то яго трэба захоўваць і менавіта захоўваць у, у візу як візуальную ёмкасць то бок нельга будаваць што-небудзь што парушыць сілуэт напрыклад гэтага ансамбля а па-за межамі гэтым ансамбля можна зрабіць все што заўгодна вот самая сучасная самая новая а калі архіт і калі архітэктура напрыклад не уяўляе сабой некую там не гістарычную каштоўнасць ці э, некую там візуальную там каштоўнасць то э, э, э, не трэба шкадаваць яе знасіць э, в Европе там у галан у галандцаў напрыклад я в дзяцінстве яшчэ была здзіўлена і пасля ўжо ўбачыла ў студэнцтве калі мы там былі у іх няма такой праблемы у цэлы раён можа быць знесены і просто пабудавана быць больш сучасна больш комфортнае э, жытло але але пры гэтым гістарычная архітэктура она застаецца на побач стаіць і ніхто дае не не цягне свае руки у вас з дзіцячай чыгункай напрыклад яка таксама неподалёк нешта звязана з дзяцінства так ездзілі там а, а, не, не адзін раз але вось таких цёплых там адчуванне мне не, не, не ўзнікла больше меня вось гэты сам наш кавалак вот вакол вакол дома мне вот такі э, родны родны был бо перад домам напрыклад был невялічкі такі бы палясаднік прыгожа оформлены ён атрымлёўся выходил уже на э, на у бок кінастуды невялічкі такі квадратик зеляніны это якраз перад нашими вокнамі былі сам двор мне падабаўся ён на той на той момант уже это атрымліваецца 80 там другі 83 год які так я памятаю ён быў уже даволі стары там былі такія старыя арэлі такія старыя горкі але і мала дзяцей было а але ўсё одно было э, цікава там гуляць і вот яшчэ падабалася вельмі там паколькі бабулю была сабака і ўвесь час сабачкай сабач, сабачка мы хадзілі туды э, крыху далей там дзе гео там такая гідрамет меты mm -hmm. там цэнтр стаіць і там такія пагоркі зеленыя там мы зімой яшчэ э, на этих на на санках э, з горкі ездзілі <laughs> ну вось там саба, сабачка мышы гулялі вот там і мне вось гэта э, гідраметэостанцыя вельмі таксама так, так э, заваражвала э, увогуле э, як такім відам працы <laughs> там сядзяць людзі адгадваюць вельмі добрае слова адгадваюць якое будзе надвор'е мы зараз зробім паузу вернемся да размову праз некалькі хвілін нагадаю нумар для смс 9705 горада праз гісторыі яго жыхару. У аўтарскай перадачы Віталя Краўчынкі мінская брукаванка. Нагадую, што сёння гуляем па мінску кампаніі з архітэктаркай і дызайнеркай Александрай баярнай і ўсё яшчэ пакуль застаемся на э, праспекце незалежнасці 102, што каля кінастудыі тады так размёг гэта быў праспект скарыны. Так ці яшчэ Леніна можа ёсць цікавая гісторыя пра бабулю, якую вельмі хацеў бы вы распавялі ў эфір. Ну э, так вот мне э, таксама прыгадваецца моя пра бабуля моя она вельмі так інтэлігентныя такія сціплы чалавек які вось ну, перажыў вайну і вось на да самай на 94 гады на, памерла яна да самай старасці на кожны прачыналася увесь час працавала бок ежу там гатоўка на то то то все э, налетишь это огород все до вот до самой старости все э, кожный день она все все, все робила и лишила что отпашивать этого это, ну, не, не варто там такие лучше у нас грамотно писать э, там читать вычыла вычыла нас складаным словом вугле такі быў вельмі вельмі інтэлігентны чалавек вось яна на Э, что цікава яна хадзіла ў хлебны калі трэба было хлебна было праз дарогу атрымліваць трэба было перайсці праз праспект і быў зразумела што перахадзіць так нельга это быў падземны пераход так вось яна прынцыпова не карысталась гэтым падземным на студыі так. так да так так это вось каля кінастуды она атрымліваецца ішла на, <laughs> на прамую павольна ішла праз праспекты так, трэба было жнуйсці каб не пераходзіць у падземным пераходзе трэба ж было вывести ажно да акурат дзіцячай дзіцячай чыгункі не, не там на, на, на супраць якраз быў этот хлебны там было два прадуктовых прадуктовай крамы дзве яны э, былі э, э, ну крыху там правей левей але ты меж трэба было просто выйсці з дома да пешаходнага перахода было не так далёка там метраў там уже якіх 50 спусціцца потом пера, пера, ну, пайсці там э, і падняцца і там уже зноў метраў 50 там да гэта, э, да адна да адной крамы і 100 недзе там да хлебнага так ось яна гэта прынцыпова не рабіла яна ішла просто э, вот э, гэтай <laughs> машыны э, туды-сюды ездзілі і яна ідзе туды э, гэтую краму так ніколі не ўвайшла пойдзем на перах э, ну наколькі мне э, вот казалі што ніколі пасля просто уже ей не давяралі гэтую <laughs> гэта <laughs> паходы але вось такая гісторія гісторыя была і калі пыталі чаму яна казала что я перажыла вайну я ветеран вайны я нават у доктара калі у меня гэтым малатком стушыць по калену я не дёргаю нагой бо гэта ну я ветеран вайны я зараз я буду нагой дёргаць і спускацца ў гэтыя паземныя пераходы дык вось не будзе такого <laughs> От, <laughs> такі прынцыповы чалавек. Ну з чым цікавая рэч пра гэтую кватэру на незалежнасці э, э, туалет вы так э, дума так, сказалі, што вельмі дзіўна расказаць увогуле сям'я мая такая была. А, ну этой інтэлігенцыя э, і э, усе усе гэтыя такія прыкметы э, былі мэбля там адпаведная такая прыгожая шпалеры цёмныя які-нибудь з буйнымі такімі гэтымі малюнками ну все такое было вельмі в параўнанні з нашай кватэры калі нам усё оформілі у самых таких сучасных савецкіх таких в тэндэнцыях дзе ўсё гэтые там самыя сучасныя секцыі ну все што можна было там тады вось модна было все все у нас было так вось гэта была такая супрацьлегласць ты высокія столі цёмныя шпалеры нейкія маски такія афрыканскія віселі там з них там з вандровах і у цікава было што вось гэта прыбіральня вось сам туалет он быў ну такой па даўжыні быў як ванная бок открываеш дзверы і да унітаз трэба было яшчэ ісці ну, мне як дзіцёнку можа гэты там тры-чатыры крокі трэба зрабіць але это меня так ну здзіўляла бо дома ж там у нас гэта уже стандартны был там этот метр 20 на 80 гэты э, туалет дзе толькі вот месца там на, на сам гэты унітаз і ўсё а тут і трэба яшчэ было ісці то бок ну, як архітект архітэктор вы разумееце чаму чаму э, чаму такое рашэнне архітэктурнае ну я <laughs> зараз разумею бо э, раней раней больш скажем так ба багатае жытло было вось гэта месца не эканомілі уже калі э, наша кватэра дзе больш сучасная планіроўка дык так там кожны сантыметр уже падлічаны так а под все гэта а гэта ж была там ну пасляваенная там забудова а, і перадваенная забудова тады ўсё ж таки будавалі гэтыя дамы ну такими а, больш прасторнымі ну, такую про што указалі на сваім пачатку про комфорт ну, так так у гэтым больш павагі да, да чалавека нават вот ванны были большие а і кухні былі большыя ну скажем не, не, не будзем абагульняць бо ёсць жа і кухні зусім малыя так Ой, ну, і, так і, я, я была ў кухнях дзевогуле праціснуць тым не менш вось у все все і пакоі былі большыя там і ўвогуле вось э, са, самі э, самы э, вышыня вось столі вот это бо паветра паветра больш і ком, комфортней жыць бо калі чалавек спіць ему патрэбна паветра а так у наших да, чым менш пакой тым часцей трэба открываць вокны праветрваць там можна прачнуцца ад таго што скончыўся кісларод добра калі прачнуцца можна того што скончыўся кісларод а Ну зараз я так мы накіруемся на вуліцу Маяковскага. Гэта акурат тое месца, дзе вы ўжо так абсолютно так, свядома на, на, на нашу сям'ю. Так вот мы пераехалі, это э, бацька, маці, я і брат і пасля уже нарадзілася яшчэ у нас э, малодшая сестра там, праз, праз 8 гадоў то бок мы там у пяцірух так і пражылі пасля цэнтру якую успрынялі такі пераезд ну тут дзяцінстве ж усё ўспрымаецца як такое натуральнае вот. але ж э, просто ўвогуле цікава што два абсалютна розных вось э, таких э, тыпа жытла і і мы ўвесь час туды-сюды пераязджалі то там то там жылі э, і так э, ўсё дзяцінства і Э, до конца школы і так так і жылі Ну і вось там а, дом цікавы э, чым вот э, гэта якраз там маяковского 154 это насупраць вайсковай часткі і а, гэта быў 12павярховы дом і вельмі доўгі дом высокі і доўгі так тады ўжо там Бо такі ну пачатак можа такіх тэндэнцый гэта ну, быў новабуд на той момант так так новы дом і вось ён быў цікавы ён быў не вельмі якасна <laughs> збудаваны бо казалі што гэта яго якраз салдаты там будавалі і потом аздаблялі і вот у нас напрыклад былі такі такі закругленыя куты там у пакоях у вялікі ён больше калідорнага тыпу на, на паверсе этот калідор направо калідор налево у кожным яшчэ калідоры там по 5 кватэр і яшчэ пляцоўка такая под гэты у где можна скрыні там з бульбай ставіць mm -hmm. там у некаторых былі такія скрыні ровары там можна было там пакінуць Ну і мы па гэтых калідорах на скейтах каталіся і ў канцы гэтую у сцену <laughs> часта біліся Ну вось э, нават гэта тынкоўка якая была на сценах у на ну, калідор была таксама вельмі такая ніякасная я памятаю такая шуба нейкая такая дзіўная якая мне таксама ну, здзіўляла сваім такой ніякасцю але ж это все так такія дэталі ну, можа тады былі неважныя ў дзяцінстве з моманту які запомніліся ўвогуле у вы, э, можно самое мощное, вот, что меня больше, э, больше за все ура, уразило, сама улица Маяковского. Э, все, все дитинство, отправляется, выходишь, выходишь на эту улицу, и треба идти в школу, это типа подъезжа, можно было подъехать там, э, припынок. Э, так вот, э, за усёды, э, вот, э, до комбольного комбината, бок да ложжскага парка вось гэта весь э, э, весь участак дарогі э, вуліцы он праглядваўся вельмі добра і было бачна калі тралейбус выязджае там з гэтага ну амаль з парку там ну, вот, каля гэта палаца камвольного камбіната выязджае і потым ты уже чакаеш і глядзіш там можа нумар там калі будзе бачна так вось цікава што у аднойчы э, спілавалі ўсе э, таполі э, на, на маяковскага а таполі былі высокія і прыгожыя і такі толстыя дарослыя прыгожыя дрэвы так вось я памятаю кутураніцу я выйшла і не ўважла не, не, не, не не ўбачыла ўвогуле нічога бо ўсю гэта маяковского была вся маяковского была у смогі такім рэальным то бок ніякіх тралейбусаў увогуле не было бачна вось тады я ў там дзяцінстве яшчэ зразумела наколькі дрэвы патрэбны гораду бо вось яны просто рэальна бралі на сябе гэту всю нагрузку транспарта А які тады быў транспарт у параўнанні з сённяшнім ну, так. <laughs> ну вось і, і все больш таких дрэваў ніколі там не было А ўвогуле этот кавалак быў вельмі э, прыемны. Напрыклад, у суседніх дварах там праслі акацыі. Э. Увогуле мне здаецца для мінска это рэдка калі ёсць акацыі. Ну вось тады тады саджалі і в старых дварах яшчэ яшчэ ёсць яны. А зараз, зараз уже не, не, такого няма. Яшчэ цікава, што у нас там была гэта грамадская пральня э, каля дзіцячага садка і мы ў дзяцінстве хадзілі туды самаслугоўні которые... так так э, э, пасцільная бялізна вось гэта ўсё і трэба было там усю сям'ёй я памятаю за намі там я разумею што мы там яшчэ э, з братам на крыху выдурняліся там сачыць трэба было за нами ну пасля ўжо самая адказная гэта праца калі э, гэтыя над коўдранікі гэтай прасціны трэба было распраміць і падаць на гэтыт апарат на гэта твал апарат А это не такія паміж двух нейкіх круглых валов туды эту бялізну наш прокатывала там і она уже выпаўзала сухая туль там такая сухая і о, э, такая гладенькая mm. <laughs> Ну і вось э, дарэчы цікава наконт э, знікнення чагосьці бо у калі я ўжо вучылася ў школе раптам мы праходзілі міма і гэта грамадская гэта пральня была закрыт э, закрыта ну просто так закрыта вогуле... заўсёды і для меня гэта был шок можа больше чым <laughs> то які калі я убачла што школы няма ну, бок школа школа это не а тут атрымліваецца что увогуле як этот як некая галіна <laughs> цывілізацыі скончылася больш <laughs> уже не патрэбных ты грамадскія пральні а ну вось такі ўспамін але яшчэ гэты дом даволі цікавы як мне пісалі про то что яго быў акрамя асноўнага пад'езда у кожным з пад'ездаў быў былі яшчэ нейкія пад'езды вот цікавы момант тут якраз барацьба может гэтых нарматываў івогуле логі логікі чалавечай з там а, с таким жаданнем все там закрыць маё маё маё пад'езд быў прахадны увогуле ўсе пад'езды ў гэтым доме былі прахаднымі бо гэта 12 паверхаў і гэта незадамляльная лесвіца павінна была мець другі выхад і і вось калі нам зрабілі э, бок так, так скажем, новый... парадны і службовыя ну, так, так. можна сказаць что так так вось э, зрабілі дадатковы прыпынак роўніка э, это великкаморская называўся і роўніка каля нашага пад'езда і ўсе людзі які прыжалі тралейбусе яны ішлі наскрозь праз гэты пад'езд праз наш не, а, так, да, вы сабе ў іншыя там дамы яны абхадзіць ну, не, не жадалі ні за што жыхары пашлі з гэтым змагацца яны значит закладвалі гэты цэглы этот уваход, где э, э заварвали какой-то металличной некой там То бок зрабіць замок і ўсім раздаць ключы нельга, нельга было, не, было тады просто цэлы закласць. Увогуле, э, тады ж да дамафонаў нават, э, ну, калі я з'явіліся першы дамафон, я пад, тады вот падумаў, хм, можна, аказаецца, <laughs> вырашыць гэтае пытанне, але тады гэта было немагчыма. І вось потым некалькі разоў гэта прыбіралі, бо па нарматывах нельга. Калі нейкі здарыцца пажар, куды будуць выбегаць гэтыя ўсе людзі з 12 паверхаў, трэба будзе кудысьці ну, там так. бегчы яшчэ ну, дзверы закрыты а павінна быць э, гэты выхад павінен быць он і для гэтага часу ёсць э, ось, зараз... ось, не, не ведаю трэба пад'ехаць паглядзець бо дом стаіць <laughs> яго там крыху там рамантуюць а, ну і что цікава у нас быў вельмі вельмі вялікі двор вот, жылы двор вельмі вялікі быў э, агульны для яшчэ некалькіх дамоў і, і можа было так по проглядваўся так ну, таксама гэты контраст э, такой того старога жытла вось гэтага нового был такі для мяне для дзіцяці такі неверагодныя Ну і э, можа такі класічны ўспамін э, дзяцінства тады былі сугробы вельмі <laughs> высокія сугробы. Я памятаю, як можна было ісці ў школу і снег быў э, рэальна амаль па пояс. сёння ну, сэнсе сёння цяпер цяпер сапраўды такога не мае і дзеці не ведаюць, што гэта такое. Альбо калі снегі ёсць, то яго расчышчаюць. Альбо зімы не тыя сталі. Але ёсць яшчэ там э, непоалёк, як я разумею, э, крама, якая чамусьці вас здзіўляла э, мяса малако А чым на вас так здзіўляла? Вось гэтай назвай мяса малако я не разумела чаму гэта <laughs> ж нелагічна бо сюды казалі я іду ў хлебны я іду ў малочны так. і у ніхто не казаў я іду в мясо малако А що называлі его хлебнаці мало як ну вось хлебны был побач з намі такі класічны дзе трэба было ўсё называць па памяці ўсе кошты і тебе выбівалі ў касе это все і ты потым ішоў там розныя раздзелы там атрымліваць гэта все это было так ну такі спорт ну звычайны для ўсіх там савецкіх жыхароў все памятаюць такая одна крама зараз дарэчы засталася на там плошчы перамогі там дзе таксама трэба падыходзіць да касы а. і на называць кошты <laughs> я была здзіўлена калі ўбачыла что такое яшчэ недзе засталося ну, вось гэта было побач з намі был хлебны пасля на наступным прыпынку было вот это мясо молоко які так называліся малочны а яшчэ на наступным прыпынку был этот магазин ты гародніны там і э, садавіны і вось там такі класічны якраз будуць таксама з пахамі гэтымі класічнымі а, і нават там вот я э, ну мне падаецца что э, э, што я памятаю гэта транспартёр по якому падавалася эта гародніна всякие буракі і бульба я пасля уже просто чытала калі уже вучылася про гэта что гэта такая ну класная задумка калі савецкі гэты чалавек прыходзіць у краму і гэта бульба она едзе по гэтаму транспартёру насыпаецца тебе там гэты пакет і гэта все от хутка кожна атрымлівае там все гэта тут сюды поставил пакет табе гэтым у паракоў там гэтых насыпала сюды бульбы так вось я памятаю там гэта ну абсталяванне так смутна ввогуле <laughs> пачу-небудзь сумуце вось з таго часу сумую мабуть по гэтаму кавалку дзе вось музычная школа была гэта там вуліца нейкая барадзінская там конец это камвольны камбінат яшчэ там трэба управа была ісці ісці доўга доўга доўга і там была моя музычная школа якую такі сем гадоў там там по фортепіана скончыла ну і вось суму яшчэ по старому лошадскому парку там таксама было неверагодныя прыгожыя велічэзныя дрэвы з кім з мінчко не размаўляю про лошадскі парк усе сумуюць по тым лошадскім парку все хто не з мінску а жыве доўга давно у мінску ім так падабаецца цяперашні лошадскі парк это <laughs> той толькі той зробім паузу вернемся да праўлянкі праз некалькі хвілін у Кукаванка. Гісторыя горада праз гісторыі яго жыхароў. Прагулянка па мінску з Александра Баярнай паступова блізіцца да завяршэння ўсе пункты ў сённяшнім маршруце вычарпаны, але маю колькі пытанняў таксама пра мінскі. Магчыма, то бок яны не тычыцца гэтага маршруту, па які мы сёння хадзілі, але магчыма, пры адказе на тое ці іншае пытанне яны ўзнікнуць ізноў. Чым для вас мінск пахне альбо з якім пахам асацыюецца? вот пахам зеляніны <laughs> ты не менш таких вось як э, вот мы опісвалі зараз і вось я прыгадала гэта кавалак таким па якому сумую там калі ішла в ту музычную школу там вось гэта э, такая здоровая зеляніна там такі э, вот это пах такі летні нават ну, весенні вот ну вот прыгадваецца а колер мінска там колер Ох, колер Ці кажуць шэры нехта кажа наадварот Ну што вы ён сонечны А для вас які... для мяне вось такія як э, асфальтавыя такі ўсё ж такі шэры ну, але ж такі цёплыя шэры чамусьці але ўсё роўна шэры цёплыя роўна шэры гук мінская які ваш той што у вас застаецца ў ушах ну, засталось транспорт транспорт у То есть э, это просто звычайная дорога такая, э, по якой ездить шмат транспорту. Не, не романтычна так ну, колер шэры э, гук транспорт а помніка каму ці чаму на вашу думку найперш не хапае мінску зразумела што іх шмат каму не хапае чаму не хапае але вось найперш каму ці чаму это такое пытанне для меня адкрытае я вот ну па вот самому так по звычайна ж думаеш агулам пра Беларусь чаго беларусі не хапае А вот чаго мінску не хапае там <laughs> вы меня поставілі так практычна тупик тупіковае пытанне я, я падумаю але не гатовы адказаць. Ну, да гэтай часу вядуцца спрэчкі часа наконт таго ці можна называць мінск еўрапейскай сталіцы вы можете сказать что мінск гэта такі сапраўды еўрапейскі горад так безумоўна это безумоўна так у чым гэта выражаецца У чым гэта Таму, што часам ну, я думаю вы ж это чуеце восьось такі заказнік савецкага э, саюзу асабліва госці нас калі прыязджаюць яны як вас так все пазасталося все як у савецкім саюзе я просто это момант права заказнік савецкага саюза это мы просто па па звыч па звышце так думаем что э, бо мы вот гэтаму гэтаму кавалку савецкаму мы надаем ну вялікую значнасць ён займае у нашым розуме куды больш месца чым ён займае э, фізічна ў горадзе замежнікі калі сюды прыязджаюць яны азначаюць зусім іншыя так ёсць вось гэта там такая савецкая архітэктура але у колькі ўсяго вось гэта э, новая частка гэта праспекты гэтых э, пераможцаў э, все гэтыя будынкі грамадскія такі значныя які апошні там час публю это ўвогуле не савецкая архітэктура ім гэта ўсё цікава і яны ўсю гэта ўспрымаюць як адзін арганізм Так што савецкая это ўжо такая невялічкая частка мінска для еўрапейца ці ёсць для вас нейкія месцы ў мінску які стараце абыходзіць Ну, нелюбімае месца. Ёсць такі... ёсць <laughs> такія месцы, але э, паколькі я іх абыходжу, я іх не магу <laughs> э, звычайна мне не вот я э, такія месцы для мяне адкуль немагчыма хутка з'ехаць вось гэта такі нелюбімыя я все ж такі мінска успрымаю якось место дзе перамяшаюсь туды туды туды туды і вось место дзе трэба доўга ісці нічога не нічога няма цікавага і нема немагчыма туль хутка з'ехаць вось для меня гэтыя кавалки такія вось яны выпадаюць я, я бы хотела их змяніць увогуле александра дзякую за сённяшнюю прагулянку час на жаль завершаецца гэтай праграмы нагадаю што сёння са сваім мінскам нас азнаёміла архітэктаркам дызайнерка сябра беларуска саюза архітэктараў і беларуска саюза дызайнераў александра баярына